Šiandien muzikinėje metro stotyje vyksta neįprastas konkursas. Ar norėtum dalyvauti? Taisyklės yra tokios. Klausyk muzikos transliacijos per radiją ir parink instrumentus, kuriais yra grojamas kiekvienas muzikinis kūrinys.